երկուշաբթի արխիվում էր հերթական աշխատանքային շաբաթն է ստուդիայում է Տաթևիկ Գասպարյանը։ Օրվա մեր ծրագրում օրերս կրկին Արցախում էր Երևանի Էրեբունի բժշկական կենտրոնի վիրաբուժության գծով տնօրենի տեղակալ բժշկական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր օրոլոգ Միքայել Մանուկյանը։ Մանրամասները Վանիկ Նովիկովի պատրաստած սյուժեում։ Հերոխոսակապ Քաշաթաղի շրջանի հետ դարերից եկած ու դարերի փորձով իմաստնացած մտքեր մերի հրաժամին տեղ ունի ասույթներ էջը։ Մերի հրաժամը կավարտեն կորացույցով։ Այժմ այս ամենի մասին առավել մանրամասն նախ լսենք Վանիկ Նովիկովին։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության առողջապահության նախարարության հրավերով օրերս կրկին Արցախում էր Երևանի Էրեբունի բժշկական կենտրոնի վիրաբուժության գծով տնօրենի տեղակալ բժշկական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր ուրոլոգ Միքայել Մանուկյանը, ով Հանրապետական բժշկական կենտրոնում տեղի վիրաբույժների հետ կատարել է աննախադեպ վիրահատություն։ Երիկամի բարորակ գոյացության վիրահատությունը, որը կատարվել է պրոֆեսոր Միքայել Մանուկյանի եւ Հանրապետական բժշկական կենտրոնի գլխավոր բժիշկ վիրաբույժ Կարեն Բազյանի կողմից, իրականացվել է լաբորոսկոպիկ փակ եղանակով, ինչն Արցախում նախադեպը չի ունեցել։ Խոսելով վիրահատության առանձնահատկությունների մասին Միքայել Մանուկյանը նշեց, որ Երիկամի բարորակ գոյացության վիրահատությունը Արցախում հիմք կդնի լաբորոսկոպիկ վիրահատությունների շարունակական իրականացմանը, ինչը նոր հերանեկարներ է բացում վիրաբուժության հետագա առաջընթացի համար։ Նրա խոսքով ժամանակակից վիրաբուժության մեջ արկա են փակ եղանակով վիրահատությունների զարգացման միտումներ, ինչն էլ հիմք է ծառայել այդ եղանակով վիրահատությունները կիրառել այնուհետև զարգացնել նաև Արցախում։ Վիրաբույժի հավաստմամբ վիրահատության նման եղանակը գրեթե աննշան վիրահատական կտրվածքների հետքեր է թողնում։ Բացի այդ, հնարավորություն է տալիս արագ վերականգնվել, արդյունքում հետվիրահատական շրջանը տևում է 1-ից 2 օր, որից հետո հիվանդը դուրս է գրվում հիվանդանոցից։ Մենք շատ լավ գիտենք, որ բժիշկ Բազեյանը գլխավոր բժիշկի հիվանդանոցի շատ լավ լապարասկոպիստ է եւ շատ լավ կատարում է որովայնի խորոչի օրգանների լապարասկոպիկ վիրահատությունները դեպրեհապարտի վրա, վիրավիքի ավերտների եւ այլն եւ որոշեցինք, որ մի քայլ առաջ պետք է գնանք եւ արեցինք երիկամի մեծ զարորակ վարչության լապարասկոպիկ վիրահատություն Լևանդը մեր ուշքույրն է, եւ մենք իրան հայտնաբերել ենք այսօրի ժամանակ։ Ազում է երիկամի վրա, ծեղում է երիկամի անոթի վրա եւ կամաց-կամաց կարող է երիկամը տուժել։ Աղջիկը բավական ինչ այլ աղջիկը 27 տարեկան է եւ դրա համար մենք որոշում կայացրեցինք, որ պետք է հեռացնել ասեմ առաջ ոչ թե միայն Ղարաբաղում, այլ նաև եւ Հայաստանում եւ աշխարհում էլ քրիստաները բաց երանակով են կփռվածքով են։ Բայց հիմա աշխարհում տենդենցիա լապարասկապի անցկացնել եւ աշխարհում սա ուտին դիաժություն։ Իհարկե Երևանում էլ մենք արդեն հաճախ ենք անում լապարասկոպիկ վիրահատություններ, ցավոքսարտի 1-2 հիվանդանոց անում երիկամի լապարասկոպի, անգամ Երևանում, բայց դա զարգացման փուլում է։ Եվ հիմա մենք մտածում ենք զարգացնել դա նաև Արցախում, որովհետև լոցիկան, նյութային բազան հիանալի սարքերը դրած շատ լավ պատրաստված բժիշկներ են Այցի շրջանակներում պրոֆեսոր Միքայել Մանուկյանը իրականացրել է ընդհանուր առմամբ տարբեր բարդության 4 վիրահատություններ։ Անդրադառնալով երիկամային գոյացությունների առաջացման պատճառներին, դրանց վնասակարության աստիճանին եւ կանխարգելման հնարավորություններին, ուրոլոգ վիրաբույժ Միքայել Մանուկյանը մասնավորապես ասաց. Ստաների իդեալոգիան եւ պաթոգենեզը շատ դժվար է բացատրվում անգամ քաղաքացիության մեջ եւ չկա մի հստակ պատկերացում։ Բոլոր ստաները գում են իբրև բնացին եւ իրանք շատ փոքր տարիքի ընթացքում նրա մարդու կյանքի ընթացքում մեծանում են։ Եթե կիստան մինչև 5 սանտիմետր է եւ ոչ մի ձևով հիվանդ է կիստան չի զգում, կիստաները պետք չի վիրահատել։ Վիրահատում են մենակ այն ժամանակ, երբ որ իրանք շատ ագրեսիվ սկսում են աճել, այսինքն տարվա մեջ 1-2-3 սանտիմետր եթե իրանք առաջացնում են ցավ եւ եթե իրանք ստեղծում են երիկամի ամոթների վրա այսինքն շատ մեծ են ինչ վերաբերում է փոքր կիստաների 2 3 4 5 սանտի ապա այդ կիստաները եթե կոմպյուտերային տոմոգրաֆիայով հստակ որոշված է որ դա կիստա է ոչ թե նորագործություն ապա այդ կիստաներին ձերբալ պետք չի եւ իրանք երբեք մարդուն նեղություն չեն տալ դեր այդ այդ ընթացքում քանի վիրահատություն է եղել երկրորդն է բայց մեկը վիրահատվածքին էր նախինում այդ երիկամը վիրահատված էր էր, մեկ երկրորդը թարախակալված երիկամ էր, բավականին ծանր, մոտավորապես 2.5 ժամ երիկամ են հեռացել, բայց փառք Աստծո բրիգադը շատ լավն էր, կյանքը փրկվեց մարդու Մնացած էնդոսկոպիկ վիրատություններ են 62 տարեկան տղամարդկա եւ նախկինում վիրատված պրոստատայով բարդություններով հիվանդա ուրիշ տեղով վիրահատվել բարդություններ ունի եւ պետք է այդ բարդությունները շփկեն էնդոսկոպիկ եղանակով Հանրապետական բժշկական կենտրոնի գործադիր տնօրեն Վիրաբույժ Կարեն Բազյանը վստահեցրեց, որ Արցախում այսուհետ շարունակական են լինելու փակ եղանակով երիկամային վիրահատական միջամտությունների փորձի կիրառումը տեղի վիրաբույժների կողմից։ Մասնագետը եւս հավաստեց, որ լաբորոսկոպիկ ուրոլոգիական վիրահատությունները նվազեցնում են վիրահատական միջամտության տրավմաները։ Պրոֆեսոր Մանուկյանի ներկայական այդ դեպիվանդանոց համալրվեց մի նոր վիրահատությունով եւ ոնց որ մեր նորը դժաբացվել լաբորոսկոպիկ ուրոլոգիան, որոնց սկսել է աշխատել։ Վիրահատությունը քիչ տարավանացին քիմիաթերապիա համար Լաբորատորիկ եղանակով դժում են նույն հիվանդություններ։ Հիմա ամբողջ աշխարհը տեխնոլոգիաների զարգացման հետ կապված անցնում է ավելի քիչ ինվազիվ, քիչ տրավմատիկ լիարժեքներ, այսինքն հարցությունն է, բայց ճանապարհը մի քիչ ավելի թեթև կարող ասել ընդհանրապես փոքր ինվազիվ վերահատությունների կիրառվում է և ուրոլոգիա ընդհանուր վիրաբուժության մեջ Ընդհանրապես աշխարհում ներառության բոլոր գյուղերը քանով հնարավոր է անցնում են այդ եղանակին։ Կարող եմ ասել, որ մեր բոլոր բժիշկները ձգտում են կատարելագործել, ձգտում են հասնել քաղաքականից լավ բժշկական մոտեցումների մակարդակներին։ Ստեփանակերտում փակ եղանակով կատարված առաջին երիկամային վիրահատությամբ, ինչպես փաստեցին վիրաբույժները, արդի բժշկության մեջ լայն կիրառում գտած լաբորոսկոպիկ վիրաբուժության հիմքն է դրվել Արցախում։ Сюжен подрастали Ваник Новикова. Լուր սահում անցնում է աննկատ Դեր հիշում եմ օրերս երաս Էլ ետ չեմ Այսօր հունիսի 8-ն է, օրը երկուշաբթի, այժմ լսենք Քաշաթ Հաղիշրջյանի մեր արտասթիկային թղթակից Զոհրա Բրկոյանին։ Արդեն 5-րդ տարին է Չեքեյան կենտրոն հիմնադրամը կազմակերպում է Օլիմպիադա հայոց լեզու գրականություն, մաթեմատիկա եւ անգլերեն առարկաներից։ 5-րդ Օլիմպիադային այս տարի մասնակցեցին Երևանի, Գյումրիի, Ստեփանակերտի, Կարբեի եւ Բերձորի Պահան Չեքեյանա անվան դպրոցների 8-րդ դասարանների թվով 70 աշակերտ։ Բերձորից օլիմպիադային մասնակցեցին 8 աշակերտ։ Դպրոցի տնօրեն Անահիտ Քոսակյանը, հարուստ լեզվի եւ մաթեմատիկայի ուսուցչուհիներ Նոնա Կազակյանը եւ Նունե Ակոբյան ուղեկցությամբ երեխաները մեկնեցին Երևան, մասնակցեցին օլիմպիադային եւ Հայկուհի Մասկաևան ու Շողեր Ավետյանը տուն եկան առաջին եւ երրորդ մրցանակները շահած։ Վերջերս հանդիպեցի մրցանակակիրներին, զրուցեցի նրանց հետ։ Այգու հետ սիրում է հատկապես գրականություն առարկան։ Ընթերցել է գեղարվեստական շատ գրքեր, որոնցից տպավորվել են Ռալֆուս Սամվելը, Մուրացյանը Մարսպետունին, Բաքունցի Մտնաձորը, Զորյանի Ջերորի մոտը եւ այլն։ Լավ է սովորում նաև մայրենի լեզուն։ Եվ պատահական չէ, որ 28 մասնակիցների մեջ 13.5 միավորով արժանացավ առաջին մրցանակին։ Ընտանիքում միակողմանի ծնողազոր 6 երեխային, 4-ը այդ թվում նաև այգուհին։ Կեզորի գիշերօթի կասացյան ցաներեն։ Բոլորն էլ լավ են սովորում։ Երրորդ դասարանցի քուրը նաև բանաստեղծություններ է գրում։ Հայկուհու մասին լավ է խոսում այս լեզու սուշուհին։ Սիրում է նաև քիմիա առական, երգում է ռազմարենասիրական երգեր։ Հետագա նելիկը դեռ չի որոշել, բայց ցանկանում է ունենալ իր տունը, ընտանիքը։ Իրեն տասնկերուհուն շատ են սիրում մամադասարանցիները եւ բոլորն էլ ուրախ են նրա հաջողության համար։ Երրորդ մրցանակը արժանացած շողերը այնուամենայնիվ դժգոհ է ցուցաբերած արդյունքի շտապել է։ Սովորում է նաև Բետյորի արվեստի դպրոցի դաշնամուրի 6-րդ դասարանում, սիրում է նվագել։ Դպրոցական առարկաների սլավ է սովորում ռազմագիտությունը, երկրաչափություն, աշխարհագրությունը։ Հետագա անելիքը հաստատ չի որոշել, բայց երևի մոր ճանապարհով կնա, դառնա բժշկուհի։ Երևան մեկնած աշակերտներ ուրախ են նաև, որ այդ օրերին մասնակցել են մշակութային մի շարք միջոցառումների։ Այցելել են Տիտերնակաբերտ, Նորավանք, Պատանի հանդիսատեսի թատրոնում դիտել են մեծ երաժշտի նվիրված ներկայացում։ Թեքեյան կենտրոնում նաև մասնակցել են երգի ու ասմունքի հանդեսի։ Հասմիկ Հովանեսյան ընթերցել է Ռուբեն Սևակի Վարուշյանի Սիամանտոյի բանաստեղծությունները։ Թեքեյան կենտրոնը յուրաքանչյուր տարի վերոշյալ դպրոցների սաներամար կազմակերպում է ամառային հանգիստ Հայաստանի Հանրապետության առողջարանային քաղաքներում։ Շողերն ուրախ էր նաև, որ հանդիպել է անցած ամռանը Մեղրաձորում միասին հանգստացած ընկերներին, ովքեր նույնպես մասնակցում էին Օլիմպիադայի։ Հերախոսագծում Զոհրա Բրկոյանն էր։ Thank you. Էլերտանք դավարտանք, այնարո նարո նարո Էլերտանք դավարտանք, ունենք պստիկ մհորդիկ Կելերտանք դուրը բաց, ունենք պստիկ մհորդիկ Կելերտանք դուրը բաց, ախ նարո նարո նարո Այնարո նարո նարո մրցակուկին կսազա ընթարստար է սիրունա ախ նարո նարո նարո այ նարո նարո նարո ախ նարո նարո նարո այ նարո նարո նարո ախ նարո նարո նարո այ նարո նարո նարո լսողներ կարծիք հաղորդաշարն է եթերում։ Դարերից եկած ու դարերի փորձով իմաստնացած մտքեր մեր եթրաժամին տեղ ունի ասույթներ էջը խորհուրդներ, խրատներ։ Մարդիկ ոչ մի բան այնպես զզվանքով չեն ընդունում, ինչպես խորհուրդները։ Ջոզեֆ Ադիսոն։ Չես կարող քարատրոպ արշավել, արշավիր վարգով։ Ժան Բայիվ։ Եթե զում ես վայելել պտուղները, մի փոքր ծաղիկները։ Հենրի Բոն։ Ձեզ հերո պահեկն ընկությունից, բղծությունից, չարությունից։ Փավստոս Բուզանդ։ Լավ խորհուրդն ընդունել նշանակում է մեծացնել սեփական հնարավորությունները։ Եթե ուզում ես խելոք պատասխան ստանալ, խելոք հարց դուր։ Վոլգանգ Գյոթե հարգիր քեզ, եթե ուզում ես, որ քեզ հարգեն։ Երբեք մի կռվիր նրա հետ, ով ոչինչ չունի կորցնելու, դա անհավասար մարդ է։ Բալթազ Գրասյան։ Ունկնդրեք նրանց խորհուրդներին, ովքեր շատ գիտեն, բայց ամենից առաջ նրանց, ովքեր սիրում են ձեզ, գրավ։ չես ուզում մերժվել, մի խնդրիր Թեոդոր Դրայզեր։ Ոչ ոքի մի տրտնեցիր ու ոչ ոքից մի տրտմիր։ Եզնիկ Կողբացի։ Պահպանեք ձեր ինքնուրույնությունը եւ երբեք մի նմանակեք։ Էմերսոն։ Ամենից դժվարն ինքն իրեն ճանաչելն է, ամենից հեշտը ուրիշներին խորհուրդ տալը։ Թալես Մելեթացի։ Հետևեք իմ գործերին եւ ոչ թե խոսքերին։ Տիտոս Լիվիոս։ Երբեք խորհուրդ մի տվեք ձեզնից դրամ խնդրողին։ Պեդրո Կալդերոն։ Ապավինեք Աստծուն, տղաներ, բայց վարորդը չոր պահեք։ Կրոմվել։ Եթե ձեզ նմանների հոգսերը քեզ չեն անհանգստացնում, առաջնորդ մի լինիր։ Ես Նիկ Կողբացի։ Արթուն կացեք, որ փորձության մեջ չընկնեք։ Կորյուն։ Երբ քնում են մարդիկ ու լռում են փողոցները Զարթնում են գիշերով բացում է փակ դռները ու սկսվում են աստղային հեքիաթները նույնիսկ ծերը վիշապը բարի է դարձել ինչ գիշեր ինչ գիշեր պահեց երկնքով ու գիշերը լցրեց մի նոր հեքիաթով նա մեղմիկ շոյեց բոլոր երազները որ ուրախ շպտան գնաց աստղերը նույնիսկ ծերը վիշաբը 他如此。 ինչ գիշեր, ինչ գիշեր Ու կաթիլ, կաթիլ աստղերն են հանգչում Գիշերը նորից դռներն է հակում Ու կաթիլ, կաթիլ երկել արարացել Ինչ գիշեր, ինչ գիշեր Նույնիսկ ծերը վիշավը բարի էր դարացել գիշեր, ինչ գիշեր Ինչ գիշեր, ինչ գիշեր Օրվա մեր հանդիպումը ամփոփենք օրացույցով։ Յուրաքանչյուրը ծնվել են Տոմազո Ալբինոնին, իտալացի կոմպոզիտոր ջութակահար, Ռոբերտ Շումանը, գերմանացի կոմպոզիտոր, Իվան Կրամսկոյա, ռուս գեղանկարիչ, Պողոս Բեկփիրումյանը, գեներալ-մայոր ռուսական բանակի 5-րդ հայկական մապ, մահապարտների գնդի հրամանատար, Էմանուել Ալաջանովը, ռուսաստանցի հայտնի նկարիչ, Սանտիագո Բերնաբեուն։ Մադրիդի Ռեալի սեփականատեր նախագահ նրանունով է կոչվել Մադրիդի մարզադաշտը։ Արամ Մերանգուլյանը, հայ կոմպոզիտոր, Ջոն Քեմբելը, ամերիկացի ֆանտաստ գրող։ Լուիջի Կոմենչինին, իտալացի կինոռեժիսոր, Ֆրանսիս Կրիկը, բրիտանացի կենսաբան, բժիշկ Նոբելամրցանակակիր, Դիանա Թևեկելյանը, ռուսաստանցի լրագրող, գրող, Կենետ Վիլսոնը, ամերիկացի ֆիզիկոս Նոբելամրցանակակիր, Նենսի Սինատրան, ամերիկացի հանրահայտ երգչուհի երգահան, հանրահայտ երգիչ Ֆրենկ Սինատրայի դուստրը, Վարդան Նյուտոսյանը, հայ հայտնի ծանրամարտիկ, աշխարհի օլիմպիական խաղերի արծաթե մեդալակիր, հրում վարժությունում աշխարհի ժամանակի ռեկորդագիր։ Բոնիթա Լարա Ցակմով Ուելսի բրիտանացի ռոքերչուհի։ Թիմ Լին անգլացի գիտնական ինտերնետի գյուտարար։ Դմիտրի Պևցովը ռուս դերասան։ Քանի Ուեսթա ամերիկացի ռեփեր եւ դերասան։ չեմ կարող, էլ չեմ կարող քեզ գտնելու հույս չկա Հերացար ու մորանար քեզ չեմ կարող միթե քո սրտում հիմա Անցյալից էլ հույս չկա Թե լսում ես յետարի Ես սպասում եմ քեզ չեմ թողնի քեզ մոտ չեմ թողնի Քեզ փորձում եմ մոռանալ աչքերիս առաջ դու ես չես հեռանում չես ուզում ինձ հասկանալ որ կարող եմ կարոտից ես խենթանալ միթե քո սրտում հիմա անցյալից էլ հուշ չկա թե լսում ես եթարից դե paso me